Na kwa yakini waonyaji wengi walitokea kabla yake na baada yake kuwaambia msimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi na kuhofieni isikupateni adhabu ya siku iliyokuu. قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين Wakasema, "Je, umetujia ili ututenge mbali na miungu yetu? Basi tuletee hayo unayotuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli." قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون Akasema, "Hakika ujuzi uko kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nakufikishieni niliyotumwa, lakini nakuoneni kuwa nyinyi mnafanya ujinga." فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم basi walipoliona wingu likielekea kwenye mabonde yao walisema wingu hili la kutunyeshia mvua kumbe sivyo haya ni hayo mlioyahimiza upepo ambao ndani yake imo adhabu chungu tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake mlezi wakawa hawaonekani ila nyumba zao tu hivyo ndivyo walipavyo wakosefu qad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 Na tuliwapa masikio na macho na nyoyo. na hayakuwafaa kitu masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao kwa lolote kwani hao walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu na yale waliokuwa wakiyafanyia maskara ndiyo yakawazunguka Allahu akbar Allahu akbar La Mtaji Hud mwenzao kabila ya Adi alipowahadharisha watu wake wanaokaa Ahkaf kwenye vilima vya mchanga. Na mitume kadhaa walikuja kabla yake na baada yake kwa maonyo kama yake ya kusema, msimuabudu ila Mwenyezi Mungu, mimi na kuhofieni sikupateni adhabu yenye vitisho vikuu. Maskani ya kabila hii ilikuwa huko Ahkafu kwenye vilima vya mchanga. Na wapi hapo Ahkafu zipo hitilafu. Baadhi ya wanazuoni wa tarikhi, yani historia, wanasema kuwa hapo ni baina ya Yaman na Omani mpaka Hadharamoti na Shihri. Yani mashariki ya kusini ya bara Arabu. Na baadhi ya wachunguzi wa zama za karibuni wanaona ni mashariki ya Akaba wakitegemea maandishi ya Nabatia walioyakuta katika magofu ya hekalu walioivumbua katika milima wa Arim. Walikuta pembezoni mwa mlima huo mabaki ya siku za jahilia za zamani. Wakasahihisha kuwa hapo ndipo ilipo Harim iliyotajwa katika Qurani tukufu. Kisha kabila hiyo ikatoka hapo kabla ya Uislamu na hapana kilichobaki chao isipokuwa chemchemi ya maji ambayo wafanya biashara na watu wa misafara wakishukia hapo katika njia yao kwenda Shamu. Kaumu Yahudi walisema kwa kumkanya hivyo ndiyo umetujia ili tuwachishe kuabudu miungu yetu. Basi tuletee hiyo adhabu ikiwa wewe hakika ni mwenye kusema kweli wa ahadi hiyo. Hudi akasema, ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua wakati wa kuileta adhabu yenu. Mimi nafikisha ujumbe tu niliyotumwa, lakini naona kuwa nyinyi hamjui chochote katika mambo yanayotumwa mitume. Ikawajia adhabu kwa sura ya wingu. Walipoliona limetanda kote na linaelekea mabondeni kwao walisema kwa furaha wingu hili linatuletea mvua na kheri wakaambiwa bali hilo ni hayo mliyoyahimiza nayo ni upepo wenye mabukali na chungu itakayoteketeza kila kitu kwa amri ya muumbaji wake nao ukawangamiza yasionekane mabaki yao isipokuwa nyumba zao Hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mwenye kutenda kama makosa yao. Na tuliwaweka kabila la Adi kwa nafasi na nguvu sio kama tulivyokuwekeni nyinyi watu wa maka. Na tuliwajali ya masikio na macho na nyoyo na wangelitaka kunafika kwayo. Lakini hayakuwafaa hata kitu kidogo masikio yao, wala macho yao, wala nyoyo zao, kwa sababu walikuwa wakizikanusha ishara za Mwenyezi Mungu. Basi hayo yakapinga baina yao na kuna feika kwa walioletewa na ile ile adhabu waliokuwa kifanya masara ikawazunguka.